Kom breng ons als offergave aan die Heere al die gouden goed wat ons gekry het, armkettings en armbanden, seelringe, hoeringe en halskettings. Dit moet voor ons versoening doen by die Heere. Mooses en die priester Eleazar het al die gouden sierade in ontvangst geneem. Al die goud wat hulle van die bevelvoeders ontvang het en wat as offergave aan die Heere gegee is, het amper 200 kilogram geweegd. Die soldaten het hulle buit vir hulle self gehou. Mooses en die priester Eleazar het die goud by die bevelvoeders in ontvangs geneem en dit na die tent van ontmoeting toegebring. Dit moest de Heere altijd aan Israël herinneren.